Awit, Kabanata, Siyam naput anim. Purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh. Lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh. Ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templot, maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan.